встановлені поверх Білого озера, на дні якого жив я сьогодні. Я швидко звик до свого столика, до ресторану цього звик. І літак, що не міг злетіти з під білої поверхні туману, почав існувати для мене окремо від цього зовні добре організованого світу, де все було доцільним і притертим, деталь до деталі наче в годиннику, заведеному і поставленому раз назавжди. Це Шопен. Моя сусідка сказала Шопін та поворушила пальцями, потягнувшись за новою сигаретою. Вам подобається? Вона не чекала моєї відповіді, бо затяглася, обвела поглядом всі столики, хитнула головою. Весь наш рейс тут, крім пілотів та принцеси, ви помітили? Я стинув плечима. Мене зовсім не обходило, хто де сидить. Я взагалі був нині сам один в ресторані, помічаючи хіба що жінку в червоній сукні навпроти та музику, що обійняла нас. Принцесину відсутність я зауважив. Але я вже казав, це мене не схвилювало. Жінка в червоному чекала на мою відповідь, їй хотілося порозмовляти. Я тішився думкою, що їй цікаво розмовляти зі мною, дивній тій молодій француженці, чиї двоє дітей були чорноликими, зовсім чорними, як тато. Ми війшли до аеропорту одночасно з нею. Валізки наші їхали на візках поруч, і ми одночасно розрахувалися з носіями, а потім сіли поруч на кріслах у великій чекальні, де зосереджено ходив черговий полісмен, а дівчина з інформаційного кіоску заперечливо хитала головою у відповідь на всі запитання, бо питали в неї усе те ж саме, коли злетять літаки. Мою супутницю звали Полін. Вона летіла до Москви, де чоловіка її призначили на роботу в посольство його африканської батьківщини. А до того він працював у консульстві в Лондоні, а ще раніше вчився в Парижі. Вони познайомились там, бо майбутній чоловік Полін орендував кімнату в її матері. Вони щодня снідали одночасно а потім разом виходили з дому. Полін працювала кельнеркою в бістро поряд. А коли квартирант їхній повертався, він випивав каву в бістро у Полін та довго сидів, поклавши долоні на порожню чашку, і мовчав, чекаючи, доки Полін звільниться, щоб піти додому разом із нею. Герб негрової країни нічого їй не нагадував. Хіба що романи про флібустьєрів чи модні курорти на Середземному морі? Але країна існувала насправді не менш реальна, аніж їхнє бістро. Полін уявляла, як ходять там вухаті слони, поторохкуючи ревматичними кісточками, а Раймон сидить на передньому. Пожильця їхнього звали Раймоном, наче романтичного героя. Потім Полін намагалася уявити, де ж знаходиться той берег. І щоразу це виходило так далеко, що годі було уявити, годі було думати про те, що можна туди заїхати і побачити слонів та пінесту, наче з пива була вона, океанську смугу прибою. За рік вони з Раймоном побралися, а ще за рік, вже у Лондоні. Народилися в них двійнята теж Раймон та Полін. Раймон був зовсім не подібний до тата, не те, що сестра його Полін, яка була батьковою копією, успадкувавши від мами хіба що м'яке чорне волосся, блискучу шовкову зачіску, вугільні пасма довкола темного личка. Ми з під Піренеїв зітхнула Полін. У мене батько до смерті був чорночубим. Там усі такі. Закони подорожніх знайомств.